fido au malfido priscienzo. Tio ja estas stultajo. Foie homoi havas claran opinion prisciencai ekkonoj. Kai ofte precize tiui homoi pritaxas sian zion, kiel alta. Tio ne ciam estas pravigebla, kiel tion montras analizo ciu temas pri vaccinajoi, climata criso, au pri gen tecnice modifitai organismoi. Celcai scienzae temoi provocas contrauain cae tre fortain opinioin. Sed kiel homoi atingas tiel decidemain opinioin pri ecconoi de la esploristoi? Tion prilumigis actuala brita studaggio. Rifusatae estas ecconoi ella menciitae esplor campoi, tendence precipe de homoi, cun mal multe da facas zio, clarigas brita esplorista te amo en faca periodaggio. Crome, tiai homoi, Kiwi havas tre fortan sintenon por au contraus cienzo emas taxi sian propran scion kiel tre alta. Concrete, la esploristoi pridemandis du mil Britain plen cresculoin pri kelkai esplor temoi en la faco genetico pri ilia sinteno, pri scienzo, cae pri tio, kiel ili priugias sian propran comprenon cetio la esploristoi observis che demanditoi cun la plei profilitae sintenoi, ciui estis, cae por parolantoi, cae contra uloi de la scienzo, estis pri forte convincitae pri sia propra scio. Appartenis alla demandoe ciu giusta, mal giusta, per la consumo de gen-techniche modifita fructo povas ancau modifigi genoi de persono. Ciu radioactivezzo estas farita de homo, cae tomatoi de nature ne en havas genoin, genoi estas troveblai nur en gen-techniche modifitai tomatoi. La esploristoi constatis che fortai i sintenoi por au contra estas apogatai de forta memfido pri la scio pri scienzo tio ja donas senson psicologie opinias la por havi fortan opinion necessas forte credi pri sia scio pri la bazai factoi set tius cio vere ne necesse existas. Ciel la analiso confirmas, disponas giuste tiui, ciui sin esprimas plei negative pri esplora faco, pri mal multe das zio pri la temo. Laula Britae esploristoi, estas almena o celagen technice modifitai organismoi, nur tre malgranda gruppo de proximume quin procentoi, ciui havas extreme negativan sintenon. Ne eblas principe generaligi tiuin resultoin, accentas la esploristoi. Ce la temo evoluzio, exemple, religiai sintenoi ludas grandan rolon. Ce la climata criso, aliflanque, politicae posizioi, necessas ancorau clarigi cium parton en tiai temoi havas la subiectiva compreno. La resultoi de la studagio congruas cun ecconoi el pli fruai studagioi.